suna cin abincin ne ilham ta ce ya kamata mu je su toyo kwana biyu ba mu yi sayayya ba mustapha ya ce ba wani abu idan kin shirya sai mu je suna kammala cin abinci ilham ta sake sabon shiri cikin wasu riga da siket masu bayyana surar jiki ta sako gashin ta har gadon bayanta sannan ta ɗora wani ɗan karamin mayafi a kanta ga wani ni'imtaccen kamshi da ke tashi a jikinta tana fitowa daga ɗakinta idanuwan mustapha tsaye suke a kanta Zuciyarsa cike take da ɓacin ran irin shigar da ilham wanda za su fita da ita a haka a matsayin matarsa anya kuwa abin nan zai fidda shi sai dai babu hanyar da zai iya nuna mata ɓacin ransa ya san da ya mata magana za ta hau fushi ta ɗura masa baƙaƙen maganganu ta lura da yake kallonta saboda haka ta canza salon taku mai ɗaukar hankali har ta iso dab da shi ta ɗan risina ya firgigi kamar wanda ya farka daga barci babu walwala a fuskarsa ya kama hannunta lokacin da yake kokarin kakalo murmushi hada da furta mata queen of beauty ta kashe masa ido ya kama hannunta suka jera har zuwa wajen da ake ajiye mota suka shiga suka ɗauki hanyar super store a daidai lokacin da suka yi parking Ismail ma ya parking din tasa motar yana fitowa suka hadu da Mustapha sun san juna tun lokacin da suke karatu a Ingila duk da ba wani mugun shakuwa suka yi ba amma suna gaisawar mutunci da ganin kima juna musamman da ba bangare ɗaya suke ba a cikin makarantar amma suna haɗuwa lokuta da dama jininsu ya haɗu sosai ismail ne ya so maganinsa har ya gota shi ce hey mustapha kai nake gani haka daga shi har ilham suka juyo mustapha ya saurin miƙa musu hannu suka gaisa yana cewa ashe zan sake ganin ka ismail na ce ni ne da mamaki ban taɓa zaton a garin nan kace ba tunda ilham ta dora idan ta kan isma'il gaba ɗaya sha'awa ta tana gare shi lokaci ɗaya ta ji ya shiga lokaci ɗaya ta ji ya shiga har cikin ranta tana kuma sha'awar kasancewa tare da shi Shi dan yayi tasiri a tsakar kanta ya dinga kawata mata komai nasa ta dinga bin surarsa da ido babu wanda ya kula da halin da take ciki har sai da ta ji Mustapha ya ce ga fa iyalina a zahiri Ismail bai taba zaton matar Mustapha ba ce ya yi zaton irin karuwan nan ne don haka ma bai mata magana domin shi ya yanke mu'amala da irinsu sannan ya kalle ta sosai yana murmushin nan nasa da ya sa gaɓoɓin jikin ilham ya sani sannan malama ya gida lafiya kalau ya harkoki lafiya lau ya dubi mustapha ashe kai aure mustapha ya ce wallahi kuwa ilham ta ga sun niyyar yin sallama ta ce to ismail ya kamata a kawo mana ziyara har gida a taya mu murna tunda ba a halarci bikinmu ba mustapha ya ce haka ne gimbiya gaskiya kika faɗa daga nan suka yi musa lamba waya ismail ya musu alkawarin kawo musu ziyara har gida daga nan suka sallama suka shiga ciki ilham ta jidi kaya mustapha ya kashe kuɗi tamkar baya su har za su fita idan ilham ya kai kan wani takalmi wanda ya gama haɗuwa mu je na ɗauke shi mustapha ya ɗan ɓata fuska ilham ina ganin fa kuɗin aljihun nan namu sun kare sai dai wani lokacin idan mun dawo ilham ta haɗe rai ta ja wani dogon tsaki ta janye hannunta da yake rike cikin nasa ta fita daga supermarket ya bi ta da kallo zuciyarsa ne masa kuna san baya san irin halayya da take nuna masa ya fi son bacin ransa fiye da nata shi yasa ma ya cika aljihunansa da kuɗi yadda yake ganin zai shi amma ilham duk ta kara masa da kuɗin nan ko singile ta bai siyo kansu ba jikinsa a sanye yana furin wurin biyan kuɗin nan ilham na fitowa suka haɗu da wani tsohon saurayinta alhaji bai san ilham ta ya aure ba tana ganin sa ya saukar da ajiyar zuciya sun gaisa ya ce ta gama sayayyar ne ta ce mantuwa ta ba ta ɗauki kuɗi a mota ba shi ne ta fito ta ɗauka alhaji lita ya ce ki bar shi kawai mu je ki ɗauki duk abin da kike so sun jera da alhaji lita mustapha ya fito ɗauke da leda a hannunsa yaron mai kanti na biye da shi da sauran kayan yana ganin ilham cikin fara'a ya zaton ko ta huce ne daga fushin da ta yi shi ma ya so mai mata amma ga mamakinsa sai ga ta shige ta gabansa wanda ke gefenta yana ta kyalkyala dariya alamar hira ta rustani ya juya ya ci gaba da binta da kallo ya ma rasa abin da zai ce mata sai baki da ya buɗe da ido har da hanci yana kallanta yana fitar da wani irin huci mai zafi daga kirjinsa sai da yaron kantin nan ya gaji da tsayuwa sannan ya ce mai gida a ina za a ajiye kayan sannan ya dawo hayacinsa ya ce muje yadda zuciyarsa ta ɗauki zafi tafiya kawai ya so ya bata a nan amma sai ne gaba ɗaya kasa tashin motar ma yana tunani da fargaba idan ya ta irin tashin hankalin da za ta yi masa ya zarta haka saboda haka kawai ya ɗora kansa a kan tare yana jiranta ilham ba ta yi mamakin ganin sa sai ba domin ta san hakan ne zai kasu tunda ba zai iya tafiya ya bata ba ta duba alhaji ta ce gashi can mu je ku gaisa alhaji ce dama tare kuke ba ki nuna min shi ba tun azu ilham ta yi dariya na sha'afa ne alhaji Tun da na ganka na manta da komai alhaji ne ce to muje yana zaune ya zurfi a cikin tunani ta ce gashi ku gaisa murya ta ce ta sa ya ɗago kai alhaji ne ce miƙa masa hannunsa shi ma ya miƙa masa nasa hannu tuni bakin cikinsa ya yaye domin zargin ƙila ɗan uwanta ne ma zai sa kansa damuwar da za ta sa shi ji haushin matarsa har ya zarge ta da wani sun gaisa cikin karrama juna ilham ta shiga cikin motar suka so tafiya shiru na tsawon lokaci babu wanda ke magana sai mustapha da yake sa ta kallon ina ita ko ta haɗe masa fuska ta ɗauke masa kai tana kallon titi kawai abin da ya tsara kenan ganin ɓacin ran ilham ilham ya faɗa a sake bata amsa bai sake cewa ilham tana sa amma ko inda yake bata kalla ba da gangara gefen titi ya tsayar da motar sannan ya buɗe mota ya fito bangaren da take ya buɗe ya durƙusa a gabanta haɗe da kama hannun ta biyu ya ɗora nasu hannu a kan cinyarsa idanuwansa sun canza lau ilham kin san ba na son facin rai ya jiyo fuskar ta zuwa gare shi ilham ki mun murmushi ma ta sake ɗauke kanta babu alamun walwala ma a fuskar ta kina son sa rayuwata a wani hali kenan ilham Baki san yadda nake jin fushin ki a raina ba ilham ki gafarce ni ba na fatan sake yin abin da zai sa ran ke faɗi da ɗora kansa a kan cinyarsa ke da ni ilham idan baki gaggawar yafe komai zai iya faruwa a kaina rayuwa ta za ta zama wata iri ki gafarce mu ilham ta sa hannu ta ɗago da kansa komai ya wuce honi, sai dai a kiyaye gaba amma na sha faɗa maka ni ba na son na buƙaci abu a wurin mutum ya hana ni duk sai na ji na tsane shi raina ya ɓaci da ya saurin rufe bakinta kada ki tsane ni ilham ba ni da kowa a duniyar nan da ya wuce ki ke ce rayuwa na sha faɗa maki idan na rasa soyayya ki mutuwa fa zai ilham ta wani irin murmushi cikin zuciyarta to sai mustapha ya shige ta tabbas aikin malam mai zafi ne sosai bata taba zaton zai tasiri haka ba akan mustapha lalle abin da yake faɗa har cikin zuciyarsa haka yake ta kama hannunsa karka da mustapha dai rintsi ina tare da kai ba zan zama sanadin rasa rayuwarka ba sai dai ni ma ina son ka dinga kokarin faranta raina da abin da nake so domin zaman mu ya zama mai dorewa zan yi komai domin tserowa farin cikinka suwiti ta da ya miƙe ya rufe mata kofar ya zauna wurin mazaunin direba ya tuka motar har suka iso gida bakinsa bai huta ba yana yi mata sambatin kaunarsa duk burinsa bai wuce na ganin ta dawo daidai ba ita ko ilham tunda ta manta da batun ɓacin rashin saya mata tararin da mustapha yi abinda ya sa ta yi shiru kawai ba ta fiye sanya magana ba Fuskar man ɗin da ta gani dr ismail ta tsaya a ranta kawai zuciyar ta na lissafo mata yanayinsa da tsarin halittarsa komai nasa abin burgewa ne wanda yasa ta mayar da mustapha wani soko da ya kiɗime yana jin kamar akwai ƙarƙashin laifin da ya mata ne a ranta tana zaune a kan kujera tana kallon wani fim da wata tasha ke nuna mustapha ya fito daga cikin ɗakinta bayan ya gama jera mata kayan da suka siyo a kan diresin biro ɗinta ya tsaya a daidai gabanta ya yi miƙa yana kallon ƙwaya idan ta yana murmushi a daidai gabanta ita ma ɗin shi take bi da kallo da sun ko daidai kunnanta mu je ko ta ɗaga kai ina za mu je yanzu dare fa ya ce zan siyo turaren nan ne ko na je na dawo yanzu ta ɗan yi murmushi ka bar shi kawai wannan wannawa da muka hatsu ya saya mu sai dai wani lokacin kuma bai ji daɗin furcinta ba amma tun da ya ga ta saki fuska sosai sai ya manta da komai bayan sun samu nutsuwa ilham na kwance shi kuma yana wasa da yatsun hannunsa zuciyarsa ta tafi ga tunanin abin da ke cikin zuciyarsa kuma yana shayan faɗa mata saboda bai san da yadda za ta karɓi maganar ba shi kuma baya san yin abin da zai ɓata ranta wannan lokacin da yake ganin ya sa zuciyarta cikin farin ciki shi yasa ya zaɓe shi domin bayyana mata abin ilham ya kira sunanta a ƙasan makoshinsa bata amsa ba ilham ya sake kiran sunanta ina jinka ta amsa masa yaushe za ki bani bebi ne na matsa da yawa ba. sai ka yi addu'a ta ba shi amsa a takaice ta ce ina yi ko da yaushe sai dai ina ganin ya kamata mu je a duba lafiyar ki sosai a fusace ta miƙe zo ne ban gane a duba ni ba ko ka kana son ka gaya min magana ne dan Allah bai bani haihuwa ba shin wani shekaran mu nawa ne da har za ka dame ni da magana haihuwa abinda ko shekara ɗaya ba mu ba ina ga muka ɗebi shekaru ma ban san abin da za ka yi kaga tun kafin zaman mai nisa idan ka ga ba za ka iya ba ka gaya mu kafin ta karasa ya saurin toshe mata bakinta da tafin hannunsa cool down my baby maganan nan duk bata kai ta bata rai ba ki fahimce ni ba ta katse shi fahimta kuma wace iri duk manufar ka na san ta akai in banda neman bacin raina har yaushe ma muka yi auren da zaka mun zancen haihuwa haba ta faɗa tare da dafe kai sannan ya janyo ta na sani ilham ba mu yi daɗewar da za su ta damuwa ba kuma kamar yadda na ce Baki fahimta din bane shi yasa na faɗa ka ga malam kada ka rena min hankali ne ka da ni wata nonsense har menene manufarka da zaka dame ni da wata irin magana wai ban fahimce ka ba dama na san ba dan Allah kake so na ba shi yasa ba ka da burin da ya wuce ka bata raina dan ban haihu ba kawai to ka sake ni mana ka kawo mai haihuwa ko kuma ka bani haihuwa idan kai ne mai bayarwa ta daka wani dogon tsaki mai karfi ta ɗauki yar sama rigar baccinta ta miƙe ya saurin riko hannunta ya zo na da ita kansa ya ɗauki zafi shi kam ya rasa hali irin na ilham abu kankani ke ɓata ranta ga rashin iya tauna duk magana da ta fito bakin ta ta so makici ne kwatar kanta hakan ya gagara saboda ba wasa ya mata ba har sai da ta gaji ta yi lakwas sai dai fuskar nan babu annuri ya dogo a jin zuciya shi da kansa ya san ya taɓo tsuliyar dodo bai so bayyana mata kudurinsa ba sai dai ta hanyar faɗa mata ne kawai za ta sassauto daga fushin da take har ta ba shi haɗin kan da za a duba lafiyar mahaifarta sosai ilham kin san ba ni da farin cikin da ya wuce in ganki cikin farin ciki ni da kaina ba wani sha'awar ki tara yara nake yanzu ba dalili na na son ki samu ciki yanzu shine kin ga mahaifina da sauran dangina ba sa son auren nan namu babu kuma abin da zai sa su kaunace ki irin su ganki da ciki a jikinki duk yake da su za ta zama tarihi har ni da suke ganin laifina dare da cikin jikinki za su iya sassauta mu uwa uba ba za su taɓa tunanin raba aurenmu ba ko nan gaba idan da zura tsakaninmu ba za su yi tunanin haka ba amma idan ba ki haihu ba duk ranar da mahaifina ya wayo kanmu to fa zaman mu ya zo ƙarshe abinda ba na so kenan ilham amma ke kin kasa fahimta ta ilham ta shiru jikin ta sanyi daga maganganun da yake faɗa mata tabbas gaskiya ne har ma abin da bai hango ba ta hango a amfanin haihuwa tsakanin su. sai dai ta yaya za ta samu hakan mahaifar da ta gaji da shaye-shayen magunguna na hana ɗaukar ciki da jagwalgwalan aboshin babu yadda za a yi mahaifarta ta iya rike cikin sati biyu in ji likitan da ta ziyarta a lokacin da ya mata aboshin na ƙarshe shi ya sama ba ta damu da yawan zuwa asibiti ba da shashancin da za ta yi a lokacin san ba ta damu ba don haka ma sai ta watsar da shirin shan magunguna na hana ɗaukar ciki har tsawon wannan lokaci ba zai wuta bari mustapha ya bincike akan mahaifarta ba har ya san halin da take ciki ya ci gaba da bata hakuri yana lallaba ta a lokacin damuwarta ta dinka tasa saboda haka ta ce shikenan na fahimci manufarka amma ka fara bani wasu magunguna mana na sha idan ba su yi ba sai mu je a duba na ɗin mustapha saboda farin ciki daga ta yana zagaye da ita a ɗakin haɗe da kalaman sambatun ƙaunarsa a kanta da kuma godiya a gare ta washe gari ilham na ta sharar barcinta mustapha ya gama shiryawa ya tafi ofis ɗinsa ilham ta farka ta soma wanka kamar kullum ta tsala kwalliya ta nufi dining table wanda tuni kuku ya gama aikinsa sai dai bayan zamanta ta dinga bin kayan abincin kawai da kallo cikin zuciyarta tunanin maganganun da suke da mustapha ne a ranta a lokacin nadama ta fara ta na irin sakacin da ta yi da mahaifarta har ta lalace ta kuma kasa ɗaukar mataki tun a lokacin da aka gaya mata matsalarta lallai haihuwa tana da rana bata san haka ba sai yau bata san lokacin da kwalla ta zubo daga idanunta ba ta share tana tunanin mafita kawai ki na Hausa abinda zuciyarta ta ayyana mata kenan malam aljan shine ya faɗo a ranta amma tana shakku akan anya kuwa yana irin wannan aikin domin ba ta taba ganin an kai masa irin wannan matsala ba ta yi murmushi yayin da ta tuna cewa ko baya yi zai iya hada ta da wanda yake yi cikin sauri ta ɗauki waya ta kira shi ta tambaye shi yana ina yace yana gida ta ce ga ta nan zuwa yace yana jiranta a gurguje ta karya kumallo sannan ta ɗauki mukullin mota ta fita sai gidan malam wata ɓata lokaci ba ta faɗa masa abin da ke damunta wata mahaukaciyar dariya yi sannan ya ce ilham kina wasa da mu da aikinmu amma za ki ga aiki da cikawa domin babu irin aikin da ba ma yi a nan wajen don ba ki taɓa zuwa da irin wannan bukata ba ne ya ɗauko wasu garin magunguna guda biyu bata wannan shi za ki kwaɓa da man shanu wannan kuma ki dinga ɗibar kaɗan kina zuba a cikin abincin da za ki ci kuma abincin da za ki ci zamo baya daga cikin nau'in tsaba ki bani tsawon kwanaki arba'in abin da zai zamo abincin ki daga dankali sai kwai sai nama banda na kaza banda alayyahu da duk wani nau'in ganye banda fashin zuwa wajen mai gida har kwana 60 inda kin kula da ka'ida kin samu ciki kin gama a cikin kwanakin nan kuma duk canjin da kika ji a jikinki ki zo ki mun bayani kudin aiki dubu 200 zaki ajiye dubu Dubu ɗari kuma sai komai ya daidaita kada ki sa shakku a zuciyarki kin haihu kin gama tunda kika zo na ai magana ta kare ta yi murmushi kaɗan daga aikinka ta buɗe jaka ta zube masa kuɗin ya sake gargadarta kada ki haɗa da na bature da kowane magani ta amsa cikin zumuɗi cikin zuciyarta ta ce kuɗi kenan kara magana idan kana da kuɗi kai ke da komai dole mu nemi kuɗi ka'idar da boka ba ilham ita ce take bi daki daki tamkar ibada magungunan da mustapha ya bata kuwa bata sha ko ba haka take ballar su ta jefa a shara abincin da take ci shine ya gundure ta kafin cikar kwanaki talatin duk tara mai saboda sai ta ji yunwa sosai ma take iya ci haka shi ma mustapha dokar bokan nan ta shafe shi har ya yi ɗan wuya domin biyan bukatar ilham ta shallake iyawarsa da dukkan kokarinsa a kowane dare ilham tana like da shi duk lokacin da ilham ta zo kusa da shi hankalinsa tashi yake wani irin wari da yake ji yana fitowa daga jikinta mai kama da warin mushi gaba ɗaya ba shi da sha'awar ma kusantarta domin sai namijin kokari yake daurewa ta zo kusa da shi ma ta masa bayani saboda wannan wari yunkurin amai ma yake sashi babu abin da ilham ta fi so irin ta je kusa da shi ya ji warin gashi ta zama masa kamar kaska maganin nan shi ya sake iza wuta ƙaunarsa da ita ya yi iya bakin ƙoƙarinsa na san ya gano abin da ke haddasa wannan mugun warin ya rasa domin ya kwashe dukkan ta ya zuba mata sababbi hatta man shafawarta duk ya canza mata sababbi amma abin kullum gaba yake wannan ne ya sa shi dan wuya gaba ɗaya rame ya rasa kwanciyar hankali shi ko yana cikin takura gaba ɗaya komai ma ya fita daga ransa ilham ta bangaren ta bata san halin da yake ciki ba domin ita ba ta jin wannan warin da yake ji shi kuma yana shakkar faɗa mata cikin sanda motar ta shigo layin kamar yadda zuciyarsa da jikinsa suke a sanye bayan abin da ke damunsa game da ilham kwana biyu haka ya tsinci kansa duk jikinsa ya masa sanyi ga muguwan mafarkai da yake yawan yi cikin zuciyarsa tunanin gida da duk zura su yake hankalinsa ya karkata gare su yana jin kewar gidansu ya kago ilham ta samu ciki su je ya nemi gafararsu yana so ya kwatanta laifin da ya musu da laifi mai girma sai dai wani bangare na zuciyarsa na tunatar da shi shi ma sun yi masa abin da zai kuntata rayuwarsa sun kwatanta masa rashin tausayi tunda sun hana ransa abin da yake so har ya ajiye motar ya kuma kashe ta amma ya kasa fitowa daga cikin motar mai gadi ne ya ce masa yalla bai akwai bako fa a waje ya ce a gaya maka Dr. Ismail ne nan da na ya faɗi murmushin sa ya buɗe motar ya fito maza je ka kace masa shigo Dr. Ismail ya shigo ya parking din motarsa tun kafin ya fito Mustapha ya tsaya gaban sa manya kenan Dr. Ismail ya fito yana dariya wane mu ai ku ne da garin nan Mustapha ya ce kamar fatara miki ni ma shigowa ta kenan dr ismail ya ce ai ganin ka ne tun daga bakin titi na biyu bayan ka ne mamaki da wagannu ba har hon ne maka san ban kula da hakan ba in ji mustapha daga nan suka so hira har zuwa falo shuru babu kowa idan ka ɗauke sautin ac da ke fita babu mutsun kowa a falon sai kuku da ke can kicin yana girki fitowar matar gidan daga wanka kenan ta ɓata lokaci wurin gyaran jikinta da tsara kwalliya tamkar sarauniya domin bata samu lokacin shiryawa da wuri ba saboda kawayenta da suka wuna a gidan suna hira har sai gabatowar dawowar mai gidan sannan ta kaɗa su domin shirinta na yau na daban ne a falo ya bar ismail ya ce yana zuwa yana tura kofar tana kokarin fitowa don haka suka gama a bakin kofa jikinta har rawa yake shi kam kirjinsa ne ya je yana buga da karfi ya hango manufarta na mugunta a cikin kwaya idanta to abin da ya tsana shine ya shaki warin nan daga jikinta yana jin tsana kasancewa da ita kasan zuciyarsa ya dan janye ta daga jikinsa ilham tare da bako na muke ta zuba masa wani irin kallo hada da harara waye kuma bako bai ba ta amsa ba ya juya ya fita ta bi shi da wani yankunan nan kallo ta doka tsaki yanzu ko zan kora shi ko ma waye ta faɗa sarari sannan ta bayansa fuskar ta tawashe da murmushi ka ce tare kuke da babban bako har mun yi fushi mun dauka ba za ka zo ba murmushi kawai yake ya rasa ta cewa domin shi ba shi da saurin sabo da mace faranta Mustapha ya ce ya dai cika alkawari tun da ya zo daga nan ta zauna suka gaisa sannan ta miƙe ta kawo masa kayan motsa baki sun dan taɓa hira wanda yawanci akan abin da ya shafi aiki ne sannan Ismail ya miƙe ya ajiye Ilham kuɗi dubu goma tare suka yi masa rakiya har bakin motarsa zuciyar mustapha cike da mamakin irin girmamawa da ta yi wa ismail wadda idan ba ganin dama ta ba har ya zo da bakonsa su fita ba za ta samu damar gaida shi ba karshe kuma ta nuna ɓacin ranta san ba ta son wani ya rabe shi duk wani shirin da ilham za ta yi ta gama tana kwance tsakiyar su tana iya jiyo saukar ruwa a toilet inda mustapha yake wanka ya fito yana goge jikinsa ya ji kansa ya masa wani irin nauyi idanuwarsa sun so magani da shirshi yana kokarin zama a bakin gado ya zame ya fada gaba daya kuma ya tsaya masa ilham ta mike da ihu ta tallafe shi tana ambaton sunansa da sauri ta sake shi ta ɗebo ruwa ta shika masa amma ko motsi bai yi ba a gigice ta sako ƙasa ta kira mai gadi ya taimaka mata ta saka masa riga suka sa shi a mota sai asibiti ciwo kamar wasa duk wani taimako da za a yi masa asibitinsa an yi amma abin ya gagara don haka wani likita ya ba da shawara a mayar da shi can asibitin aminu kano a nan ne dr ismail ya gaishe ya kuma tsaya wurin ceton lafiyarsa wanda har sai da suka zo za su mayar da shi gida dr ismail bai gaza ba ganin babu wani tsaye nasa da yake kulawa da shi gashi kuma shi bai san danginsa ba da ya tambayi ilham ne ma ta gaya masa ya yi ƙoƙarin zuwa can garin nasu tunda ya ce shi abokin Mustapha ne suka hana shi shiga suka tasa masa kamar za su cinye shi danye bai kuma sha'awar komawa gidan ba ya da ya ƙoƙarin tsayawa don kulawa da shi tare da kokarin samun wata hanya da zai haɗu da iyayensa ko wani nasa bai samu ba har zuwa wannan lokaci sautin kukanta tamkar zubar ruwan zafi a zuciyarsa idanunsa a buɗe tun lokacin da numfashinsa ya daidaita yayin da yake jin sautin kukanta idanuwansa na kanta duk da kare da zuciyarsa ta yi yana jin ina ma zai iya daga hannayensa ya tallafe ta ya rarrashe ta ina ma zai iya buɗe bakinsa ya sanya zuciyarta da kalamansa ta san yana raye ne bai mutu ba har lokacin numfashinsa na jikin ga matarsa na abarsansa da ta take neman raba shi da nadama abubuwa da dama ta jima tana damun zuciyarsa tabbas ya yi laifi mai girma wanda a da ya kasa gane laifin nasa sai yanzu da yake ganin lokaci ya gama kure masa da wata kafa zai je ga iyayensa da wannan harshe zai nemi gamar iyayen nasa fahimu kawai ta rage gatansa a wannan lokaci samson ba shi da kamata yarinyar da bai san usulinta ba bai san tushenta ba bai taɓa taimakonta ba bai taɓa tsina na rayuwarta komai ba ta sadaukar da komai nata domin sa tana zama na so da amana da shi ba ta da lokacin komai sai nasa san baya kaunar fita hawayenta ilham tsakar dare cikin falon take kaiwa da komowa tuni tsoro ya gama shigarta ta san duk abin da ta aikata fahima ta gani da idanta tana da tabbacin hakanta ya gama cin ruwa mustapha ya gama zama gawa sai dai ganin da fahima ta yi ya mayar mata da farin cikin ta baya sai zuciyarta da ta cika da waswasi da fargabar tono asirinta tabbas tashin hankali na gaba idan bata dauki kwakwaran mataki akan fahima ba tun da wuri to me kamata ta yi wannan amsa ce kwakwalwarta ta rufe a kai. ta kasa wani tunani shi yasa take ta kaiwa da komowa tsakiyar fala hada da tsaki ba adadi fahima ta dago kanta cikin kare zuciya kallon da yake yi mata ne yasa ta tsayawa cak tana duban idanunsa a mace ne ko a rayi ya lumshe idansa don tabbatar mata cewa yana nan fa rayi rago kwallon da ta tara a idansa ita ce ta samu damar sulalowa a gefen fuskarsa murmushi hada da daga hannu da hamdala zuwa ga sarki Allah da ya farfado da numfashin mustapha fahima ta yi sannan ta sake durkusawa a gabansa har lokacin fuskarta da murmushi ta kai hannu ta share masa kwallon kada ka kare mustapha babu wani da ya isa karar da numfashin bawa sai ubangijinsa da ya halicce shi kamar yadda babu wani wanda ya isa ya busa wani numfashi kariya allah tana tare da kai a yaushe babu wani mugun abin da ya sai ya taɓa ka sai da yadda mahalicinka ka ci gaba da addu'a Ka daina kuka ta kare magana ta da ya masa kallo cikin idansa tana bukatar amsarsa ya lamshe idansa ya bude take ya tsayar da hawayensa me kake so yanzu abu mai ruwa ruwa ko abinci babu alamar da za ta samu amsarsa domin idansa a tsaye ki akanta baka bukatar komai ta sake tambayarsa ya lamshe ido ya bude ta murmushi ban yarda da kai ba Mustafa dole ka tona a idansa ta lura kamar ransa baya son wani abu ta dauko ruwa ta tsiyaya masa ni ma ba zan iya matsawa na bakka ba ta daga kansa tana bashi ya sha sosai ta ajiye ko babu wanda ya bacci a tsakaninsu mustapha idansa na kan duk wani motsin da fahima take yi da ya mata godiya a zuciyarsa ita ɗin ma ta kasa rintsawa haka ma ilham ta kasa rintsawa kunnuwanta na sauraron abin da ke faruwa a ɗakin mustapha amma ta ji shiru babu wani alama da yake nuna ya mutu dukkan sauraronta bai wuce na san ta ji daga fahima ba mustapha na raye ne ko ya mutu shuru shirin da ta ji na nufin yana da sauran numfashi ko ko ita fahima ce bata san mutuwa ba tunda tana da karancin shekaru abin da ya tasiri a zuciyar ta kenan ta miƙe da sauri da niyyar zuwa ta dubu har ta kai bakin kofa sai kuma ta tsaya ta fahima ta ganki da ta lokacin da kike kokarin raba mustapha da numfashinsa idan ta koma za ta ɗauka tabbas ba ita kaɗai ba ko da jami'an tsaro za su shiga cikin lamarin za su iya mata tambaya game da lokacin da ta san mutuwarsa abin da ya fi kawai ta bari har zuwa lokacin da fahimar za ta faɗi mutuwarsa da bakinta in ya so sai ta gargaɗe ta da cewar idan ta tona mata asiri ita kuma za ta ce ita ce ta kashe shi domin ita ta kwana a wurinsa wannan kawai zai tsoratar da fahimar ta rufe magana tunanin da take kenan wanda ya sa ta yi ɗan guntun murmushi ta koma ta kwanta a kan gadonta har zuwa bayuwar gari sanyin safiya motsin fahima da take dama mustapha kamun alkama ta dingaji ta yi zaton za ta shigo ta ne ta gaya mata abin da ke faruwa ko ta kira masu gadi su duba shi amma sai ta ji shiru fahima ta shigo ɗakin lokacin da take ɗauke da kunun da ta dama mustapha cikin kofi ta juya ta sa kofar nan makulli sannan ta nufo shi idan sa tsaya a kanta ta saka masa murmushi barka da asuba ta faɗa cikin harshen larabci sannan ta ajiye kofin ta koma ban ɗaki ta ɗauko mouthwash da wata roba ta wanke masa baki sannan ta soma bashi da cokali tana goge masa gefen bakinsa duk abin da take yi mustapha idanuwansa na kanta da sun haɗa ido sai ta saka masa murmushi sai dai yanayin ta kawai ya nuna tana cikin wani hali domin zazzaɓi ne ke cinta idanuwanta kawai sun nuna rashin lafiyar jikinta mustapha ya kula da haka yana kuma son tambayar ta sai dai ba shi da bakin tambayar sai ido da yake binta da shi zuciyarsa narke da tausayinta ta sauke kofin ganin ya sha da yawa sannan ta koma kan dardumata da ke shimfiɗe a gefen gado ta takure jikinta mustapha yana son ya san halin da take ciki tunda ta gyara masa kwanciya ta ja masa bargo sai dai shi babu yadda zai yi ya juya kalle ta abinda ya hanga rashin kwanciyar hankalin fahima da rashin koshin lafiyarta domin ya ji dumin zazzaɓi a jikinta lokacin da take share masa baki da hannunta hawa ya dinga bin gefen idansa zuciyarsa ta shiga rudu da tashin hankali har sai da mai kula da shi da safe ya zo ya kwankwasa kofar sannan ta buɗe sun gaisa sannan ta fito falo suka yi da ilham tana shirin shiga ɗakin kirjinta ya wani irin bugawa ita ma ilham wani malalacin kallo ta mata ta shige ta jikinta ya sanyi kalau tabbas rayuwarta tana cikin wani irin garari ta kamar ta koma ta bayan ilham domin ta gama tsorata da rashin imaninta amma kallon da ilham ta mata ya sa ta tsaya cak tana nazari tabbas tana son shiga hurumin da ba nata ba idan gargadin da ta hango cikin irin ilham ya yi tasiri to shi kenan idan kuma har bata ji shi ba ta san za ta iya ɗaukar mataki a kanta kuma dole ne ita za a zarga domin ilham ta fi ta cancanta da kusanci da mustapha ita ke da alhakin kula da shi fiye da ita sai dai rashin dacen da mustapha yi ya sa rayuwarsa cikin haɗari wanda ya haddasa mata jin tausayinsa da damuwa da duk wani abu nasa zazzabin da take yi ya sake tsananta zaman da ta yi akan kujerar ya gagare ta ta zame jikinta ta kwanta zuciyarta ta ci gaba da bugawa tsananin firgici da rudani ya haddasa mata rawar jiki idanuwanta na kan kofar gilas ɗin gaba ɗaya ta tsorata da ilham tana jin a yanzu ma tamkar za ta yi masa wani abu ne da zai raba shi da rayuwarsa saboda haka ta miƙe da sauri ta daina tunanin abin da zai iya biyo baya zuciyarta ta gama dakewa ta nufi ɗakin da sauri ta tura kofar ta shiga ilham ta tabbatar da akwai sauran numfashi a tare da mustapha ta tsaya tana kallon yadda kirjinsa ke bugawa tabbas namijin kokarin da ta yi a daren na jiya fahima ce ta warga za ta shiri domin yadda ta sake kafe mata akan mustapha ba dai shigowarta ba babu abin da zai hana shi mutuwa duk da bai mutu ba ta sanya suma mai wa ya samu taimako daga fahima ne to wai shin me haɗa yarinyar nan da miji duk ta bi ta gallabe ni idan ne wasa za ta iya zama min kadangaren bakin tulu bayan a karkashi na take matsayinta ɗaya ne a gidan nan yar aiki sakewar da ta samu ne yasa take son zarmewa ta hu mai kora shafa ilham tana cikin wannan zancen zucin fahima ta shigo a fargice ita ma ilham din ta juya a fusace fahima ta matsa kusa da shi ta zauna a fusace ilham ta nuna mata hanyar fita daga ɗakin haɗa da cewa fita daga dakin nan cikin tsawa fahima ta kiɗime amma ta kasa motsawa sai kallon ilham take yi wadda ta sake fusata ta ce na ki fita nan ma fahima bata motsa ba sai ma ido da ta sake binta da shi ilham ta ce yalla na ce yalla idan baki ji hausar da nake faɗa miki ba yalla ta ja hannunta har fahimanta miki tsaye wai ke me kike nufi ne da zaki dinga bina idan na shigo ɗakin mijina sai ka ce wanda aka bata gadinsa ko na ce miki gadinsa na ɗauke ki to daga yau sai kada na sake ganin ki a ɗakin nan waɗanda suke kulawa da shi ma sun isa sha sha sha kawai me zan yi idan ki kai sai ka ce sai ai Buddin baki bar shi ga sabgata ba zan yi gaggawar ɗaukar mataki a kanki sha sha sha mara zuciya har fahimta ta fita ilham tana ta faman masifa can ta zauna a bakin gada ko dai wani ne turo yarinyar nan ta sa ido akan Mustapha ta dafi kirji ko ma menene barin gidan nan za ta yi ba zan iya ci gaba da zama da ita ba gaba za ta zama min matsala ta dubi Mustapha da yake kwance ta ja dogon tsaki ta miƙe a fusace ta fita daga ɗakin da abin da ake Mustapha na ji wani lokacin ma yakan dan bude idansa yadda ba za a gani ba matakin da ilham ta dauka akan fahima shine ya ruɗa shi gaba ɗaya hankalinsa ya gama tashi yana jin tamkar wanda ya mutu ma ya fi shi jin daɗi da kwanciyar hankali tunani da fargabar yadda rayuwarsa za ta kasance da rashin fahima